Dan kita telah memasuki bab Al-Ihtijaj di Sunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فالتفت الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديسبة الجعفي مولاه البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال dari Abu Wa'il beliau mengatakan jalastu ila syaibata fi hadha masjid aku duduk di sisi syaibah di dalam masjid ini qala lalu kemudian syaibah mengatakan jalasa ilayya umar fi majlisika hadha Bahawa Umar duduk di sisiku di majlis semua ini di tempat engkau duduk di sini Faqala lalu kemudian beliau mengatakan هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين Aku telah berniat untuk tidak menyisakan baik emas demikian pula perak kecuali aku membagikannya kepada kaum muslimin. Qultu ma anta bifa'il maka aku mengatakan engkau tidak akan melakukannya Orang lima. Lah. Lalu beliau bertanya mengapa demikian? Kuntu lam yaf'alhu sahibaka. Sebab kedua sahabatmu tidak melakukannya. Ala huma al-mar'an yuqtada bihima. Kata Umar bahwa keduanya yaitu Nabi dan sahabat beliau Abu Bakar keduanya adalah orang yang dijadikan sebagai panutan dan diikuti. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فلازلنا في باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء يريد بذلك يريد بالصفراء الذهب والبيضاء الفضة ويريد بذلك كنز الكعبة أي أن عمر رضي الله عنه هم أن ينفق ما في الكعبة من مال من ذهب وفضة في سبيل الله ولا يبقيه فقال له ما أنت بفاعل قال لما لما لا أفعل قال لم يفعله صاحبات يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فقال حينها هما المرآن يقتدى بهما وهذا يدل على الرجوع عند النزاع والخلاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنة خلفائه الراشدين Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala mengucapkan dua kalimat syahadah salawat dan salam kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam keluarganya para sahabatnya dan yang mengikuti mereka hingga hari kemudian dan kita masih membahas yang disebutkan di dalam bab al-iqtida bi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di sini penulis Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam judul bab ini hadis Abu Wail di mana beliau mengatakan bahawa aku duduk di sisi Syaibah di masjid ini yaitu di Ka'bah lalu kemudian beliau menceritakan bahawa Umar duduk di sisiku di majlismu di tempat aku duduk ini lalu kemudian Umar mengatakan aku berkeinginan untuk tidak menyisakan sedikit pun dari yang kuning dan yang putih yang dimaksud yang kuning adalah emas dan yang dimaksud yang putih adalah perak dan yang dimaksud di sini adalah gudang harta yang terdapat di dalam Ka'bah di mana Umar berkeinginan untuk menginfakkan dan menyedekahkan seluruh apa yang terdapat di dalam Ka'bah berupa harta diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyisakan sedikit pun maka Syaibah pun mengatakan kepada Umar engkau tidak akan melakukannya maka Umar bertanya mengapa demikian Lalu diterangkan oleh Syaibah bahawa kedua sahabat tidak melakukan hal itu. Dan yang dimaksud kedua sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Umar pun mengatakan keduanya adalah orang yang dijadikan sebagai panutan dan diikuti apa yang dilakukannya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita perintah untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun pada saat terjadinya silang pendapat dan perselisihan. فهذا الأثر يدل على أن من الاعتصام بالكتاب والسنة عند النزاع والاختلاف الرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى آراء الرجال فعمر رضي الله عنه امتنع من إنفاق كنز الكعبة لما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وإن خليفته الصديق رضي الله عنه لم يفعل ذلك فلم يتجاوز ذلك عمر رضي الله عنه أثر ini menunjukkan bahwa termasuk di antara bentuk berpegang teguh kepada Allah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan segala perkara kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan kepada pendapat-pendapat manusia maka Umar radhiyallahu taala anhu beliau kemudian mencegah diri untuk menginfakkan semua harta yang terdapat di dalam Al-Ka'bah tatkala disampaikan kepada beliau bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya demikian pula hanya khalifah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau juga tidak melakukannya maka mendengarkan hal itu, Umar radhiyallahu taala anhu tidak melampaui apa yang dilakukan oleh keduanya hadis ini Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Haddatsana Ali bin Abdullah, qala haddatsana Sufyan, qala sa'altu A'mash, fa qala Zaid bin Wahab, sami'tu Hudzaifah yaqul." Dari Zaid bin Wahab, beliau mengatakan aku mendengarkan Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberitakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al nazalat min as-sama'i fi jadri qulubir rijal bahwa amanah turun dari langit masuk ke dalam hati-hati para hambanya wa nazal al-quranu faqara al-quran lalu kemudian al-quran turun maka mereka pun membaca al-quran وعلموا من السنة dan mereka pun mengetahui dari sunnah. وهذا الحديث مناسبته لباب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات المقتدى بهم أنهم أهل أمانة أنهم أهل أمانة وهم المتبعين للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث جزء من حديث طويل لكن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر منه هنا على الشاهد وهو أن المقتدى بهم هم أهل الأمانة وهم الذين قرأوا القرآن وعلموا من السنة Hadis ini korelasi antara hadis ini dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari bab tentang mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara tanda-tanda orang yang dijadikan sebagai panutan yang dijadikan sebagai teladan yang diikuti adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat amanah dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ini adalah merupakan potongan dari hadis yang panjang namun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di sini hanya memutip potongan dari hadis tersebut apa yang menjadi inti yang beliau sebutkan yang kaitannya dengan bab yaitu bahwasanya orang yang dijadikan sebagai panutan adalah orang yang memiliki amanah yaitu mereka yang senantiasa mempelajari dan membaca Al-Quran dan mereka mengetahui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal amanatu في المقتدى بهم في باب العلم والدين أهم وأعظم من الأمانة على الدرهم والدينار فإذا كان المقتدى بهم أهل أمانة فإن أتباعهم يأمنون على أنفسهم من أن يقعوا في شرك أو بدعة أو ضلالة وإنما يعتصمون بالكتاب والسنة amanah yang dijadikan sebagai panutan dalam perkara ilmu dan agama itu lebih utama dan lebih agung daripada amanah yang berkaitan dengan urusan dunia yang berkaitan dengan menjaga dan memelihara harta berupa dinar atau dirham maka apabila orang yang diikuti adalah orang yang memiliki sifat amanah maka para pengikutnya mereka akan merasa aman atas diri diri mereka sehingga mereka selamat dari terjatuh ke dalam perbuatan syirik atau bid'ah atau kesesatan namun mereka senantiasa berpegang teguh pada kitab Allah dan as-sunnah lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Adam ibn Abi Yas ala haddathana Jordan ala akhbarana Amr ibn Murrah ala sami'tu Murrah al-Hamdani يقول قال عبد الله bahwa Murrah Al-Hamdani mengatakan berkata Abdullah inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik berita adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama. Wa inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Dan sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan tiba dan kalian tidak mampu melemahkan Allah Azza wa Jalla. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة لا يتم إلا بترك المحدثات والبدع فإنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فمن أراد الاعتصام بالكتاب والسنة فعليه أن يجانب المحدثات والبدع في عقيدته وفي عبادته فلا يلقي بنفسه في حبائل شياطين الجن والإنس وإنما يتمسك بالأمر العتيق ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أثر إيه datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang di dalamnya menjelaskan tentang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu tidaklah sempurna kecuali dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang baru di dalam agama meninggalkan perkara-perkara bid'ah di mana beliau mengatakan sebaik-baik berita adalah kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru di dalam agama ini. Maka barang siapa yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka wajib baginya menjauhi segala perkara yang baru di dalam agama dan segala perkara bid'ah. Baik dalam perkara aqidah, demikian pula dalam ibadah. Jangan dia membiarkan dirinya terjatuh ke dalam jeratan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Namun yang wajib baginya adalah berpegang teguh kepada apa yang telah lalu yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Haddatsana Musaddad, wa la haddatsana Sufyan, wa la haddatsana Zuhri." عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد ذلك أبو هريرة عن زيد بن خالد في يوم الفتى كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو سفهدك فأبي بن بالعلى لسيسي النبي صلى الله عليه وسلم لا بريو كن برسد لأقضين بينهما بكتاب الله Aku akan menetapkan hukum di antara kalian berdua واقتسبنا كتاب الله وهذا الحديث أصله حديث طويل في قصة العسيف الذي زنى بامرأة من استأجره ولكن طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى تقطيع الأحاديث فيورد الحديث في الباب ولا يورد منه إلا الشاهد للترجمة والشاهد هنا للترجمة قوله لا قضين بينكما بكتاب الله هذا يعني أنه عند الحكم والقضاء وفض الخصومات والنزاع بين الناس إنما يكون ذلك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بآراء الرجال ولا بالقوانين المخالفة للشرع ولا بالعادات والتقاليد التي توارثها الناس فيما بينهم Hadis ini asalnya berasal dari hadis yang panjang dalam sebuah kisah tentang seorang yang disewa yang kemudian dia melakukan perbuatan zina dengan istri yang menyewa orang tersebut. Namun metode Imam Bukhari rahimahullah taala beliau biasa memotong-motong hadis. Di mana beliau menyebutkan hadis dan beliau tidak menginginkan darinya dari hadis tersebut kecuali apa yang menjadi inti yang menjadi syahid yang dengannya beliau menyebutkan hadis itu yang sesuai dengan judul bar. Maka yang menjadi inti dari hadis ini adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku akan menetapkan hukum di antara kalian berdua berdasarkan kitab Allah. Maka ini berarti bahawa pada saat menetapkan sebuah hukum dan menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara manusia adalah berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW bukan berdasarkan pandangan-pandangan orang-orang tertentu dan bukan pula berdasarkan aturan-aturan atau undang-undang yang memiliki syariat dan bukan pula berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan dan tradisi dan bukan pula berdasarkan warisan yang diwariskan oleh manusia secara turun temurun. Lalu berkata Imam Bukhari rahimahullah, "Haddatsana Muhammad bin Sinan, qala haddatsana Qulay, qala haddatsana Hilal bin Ali, an Abu bin Yasar, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati yadkhuluna al illa man aba setiap umatku mereka pasti masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan qalu ya rasulullah wa man yaba maka mereka bertanya wahai rasulullah siapakah yang enggan qala maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى بلم سيف ينفعك فله ما قد يلف ينمس قدر الفرقة dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang enggan. Hada hadis ahadul hadis التي اختارها الامام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين ومناسبة هذا الحديث للترجمة لباب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك أمان وضمان أمان من البدع والضلال وأمان من الزيغ والانحراف وذهاب أجور الأعمال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي والمراد به أمة الإجابة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى فقالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وهذا الحديث فيه إشارة عظيمة لهذه الأمة رجالا ونساء لأن موعدهم الجنة التي لأجلها يعمل العاملون ويتنافس المتنافسون إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من أبى فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم كيف يأبى أحد دخول الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني أي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والزواجر دخل الجنة ومن عصاني ففعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وترك ما أمر به ولم يعتصم السنة فقد أبى على نفسه دخول الجنة Hari ini termasuk hadis-hadis pilihan yang dimasukkan oleh Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Arba'in. Dan keterkaitan hadis ini dengan judul bab yang menyebutkan tentang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjelaskan bahawa hadis ini menjelaskan tentang keamanan dan jaminan dari bid'ah. Keselamatan dari bid'ah, selamat dari kesesatan dan aman dari penyimpangan. Dan hilangnya pahala-pahala dari amalan-amalan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap umatku mereka masuk ke dalam surga dan yang dimaksud dengan umatku di sini adalah umatul ijabah. Bahawa umatul ijabah yaitu mereka yang telah memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang muslim maka mereka mendapatkan jaminan masuk dalam surga kecuali yang enggan lalu kemudian Para sahabat bertanya, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang taat padaku, maka dialah yang masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah yang enggan. Maka hadis ini merupakan isyarat yang agung, merupakan kabar gembira yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini baik mereka dari kaum lelaki demikian pula dari kaum wanita di mana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menjanjikan bagi mereka surga yang dengannya orang-orang yang beramal mereka beramal karena mengharapkan masuk ke dalam surga tersebut dan karenanya pula mereka bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba untuk meraihnya hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kecuali orang yang enggan masuk ke dalam surga itu, maka inilah yang membuat heran para sahabat, sehingga mereka pun bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin seseorang enggan masuk ke dalam surga? Maka diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang taat kepada Aku, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahku dan menjauhi segala yang dilarang maka dia pasti masuk ke dalam surga dan barang siapa yang bermaksud kepadaku di mana dia melakukan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang diperintahkan dan dia tidak berpegang teguh kepada sunnah maka hal itu menunjukkan bahwa dia enggan untuk menyelamatkan dirinya masuk ke dalam surga. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Haddatsana Muhammad bin Ubadah, qala akhbarana Yazid قال حدثنا سليمان بن حيان وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول dari Jabir hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan Jaat malaikatun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa naimun. Bahwa suatu ketika para malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang tidur. Fa qala ba'dhum innahu naim. Ada sebagian mengatakan bahawa beliau yaitu Nabi sedang tidur. Fa qala ba'dhum innal 'ayna naimatun wal qalbu yaqdha. Sebagian mereka mengatakan mata dalam keadaan tidur namun hatinya tetap terjaga. Faqalu lalu mereka mengatakan, "Inna li sahibikum hadza matalan, fadribu lahu matalan." Mereka para malaikat mengatakan sesungguhnya sahabat kalian ini ada sebuah perumpamaan untuknya. Maka buatlah untuknya perumpamaan tersebut. Faqala ba'dhum inna hunain. Sebagian mereka mengatakan bahawa beliau dalam keadaan tidur. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يخضع sebagian lagi mengatakan matanya tidur namun hatinya tetap terjaga faqalu maka mereka pun mengatakan mataruhu kama tabi rajulin bala dara wa ja'ala fiha maktuban bahwa perumpamaan beliau ini seperti perumpamaan seorang lelaki yang membangun sebuah rumah lalu kemudian menyiapkan hidangan makanan di dalamnya Wabah ba'atha lalu kemudian orang ini pun setelah membangun rumahnya dan menyiapkan hidangan makanannya maka dia pun mengutus seorang penyeru seorang yang memanggil orang lain untuk masuk ke dalam rumah itu Paman ajar da'i dakhala ad-dar wa akala min maka barang siapa yang memenuhi ajakan dari orang tersebut maka dia masuk ke dalam rumah itu dan dia makan dari hidangan tersebut wa man lam yujib ad-da'i lam yadkhul ad-dara wa lam ya'kul min al-mahdubah dan barang siapa yang tidak memenuhi ajakan tersebut maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut dan dia tidak akan memakan dari hidangan itu Fakalu awinuha lahu yafqahha. Lalu kemudian mereka mengatakan, sebutkanlah penakwilan tentang hal ini agar kemudian dia memahaminya. Fakala ba'duhum innahu naimun wa kala ba'duhum innal ayna naimatun wal qalba yaqbar. Sebagian lagi mengatakan bahawa beliau sedang tidur. Dan sebagian lagi mengatakan sesungguhnya matanya tidur namun hatinya dalam keadaan terjaga. Fakhol Maka mereka pun menjelaskannya Fadar al-jannah Yang dimaksud rumah adalah surga itu Wadda'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sementara yang menyuruh, yang mengajak Untuk masuk ke dalam rumah Adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Faman ata'a Muhammadan Sallallahu alaihi wasallam Faman ata'a Allah maka barang siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah taat kepada Allah wa man asha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqad Allah dan barang siapa yang bermaksiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemecah belah di antara manusia yang memisahkan di antara manusia. Tabahu Utaibah an Layth an Khalid an Sa'id an Abi Hilal an Jabir bahwa riwayat ini diikuti oleh Utaibah dari Layth dari Khalid dari Sa'id an Abi Hilal dari Jabir kharaj alaina an Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz bahwa satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. هذا الحديث فيه رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيا الأنبياء وحي وحق في هذا الحديث أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فهذه الرؤيا ضرب فيها المثل للشيء المحسوس بالشيء الغائب تقريبا للفهم فقد ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم مثل يقرب الفهم لما بعثه الله عز وجل به من الهدى ودين الحق فقد بعثه الله عز وجل داعيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فمن الناس من أجابه وأطاعه ودخل الجنة ومن الناس من لم يستجب له فدخل النار وحرم من الجنة ونعيمها Hadis ini menjelaskan tentang sebuah mimpi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi para nabi merupakan wahyu dan merupakan kebenaran. Di dalam hadis ini disebutkan di antara kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kedua mata beliau tidur namun hati beliau tidaklah tidur. Dan mimpi ini menyebutkan sebuah permisalan terhadap sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera dengan sesuatu yang gaib yang tidak ada di hadapan kita yang tujuannya adalah untuk mendekatkan dan memudahkan kita untuk memahami sesuatu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat permisalan untuk beliau yang memudahkan seseorang untuk memahami tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala memutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengannya berupa hidayah dan agama yang hak di mana Allah azza wajalla mengutus beliau sebagai seorang dai yang mengajak para hamba untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi di antara manusia ada yang menaatinya dan menjawab seruannya maka dia dialah masuk ke dalam surga Dan di antara manusia ada yang tidak memenuhi ajakannya, maka dia pun masuk ke dalam neraka dan diharamkan dari surga dan kenikmatannya. فالشاهد من هذا الحديث لباب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اقتدى به وأن من عصاه فلم يقتدي به ويترتب على الطاعة من عدمها دخول الجنة أو الحرمان منها في هذا الحديث أن تأويل الرؤيا يكون به فهمها وفقهها ولذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا لا تقص إلا على عالم أو ناصح وهي كما في الحديث جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهي على رجل طائر أو جناح طائر متى عبرت وقعت أي إذا عبرت بأحد الوجوه التي تحتملها لأن الرؤيا قد تحتمل خيرا وشرا وقد تعبر بخير لأن أحداثها تحتمل ذلك ورموزها تحتمل ذلك وقد تعبر بالعكس بسبب الأحداث والرموز التي تكون فيها لذلك فلا تقص إلا على عالم أو ناصح لأنها إذا عبرت وقعت Yang menjadi inti dari hadis ini korelasinya dengan penyebutan bab tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban untuk berpegang teguh kepada kitab Allah dan kepada sunnah bahawa barang siapa yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah mengikuti ajakan beliau dan bahawa barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu berarti dia tidak mengikuti ajakan beliau sallallahu alaihi wasallam dan hal ini berakibat apakah dia menjawab panggilan tersebut atau tidak hal itu berakibat dari masuknya seseorang ke dalam surga atau dicegahnya seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala maka berdasarkan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam mentakbir mimpi-mimpi itu memiliki pemahaman dan terdapat fikih di dalamnya yang hendaknya difahami dengan baik. Telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ar-ru'ya la tuqas illa ala alimin atau nasir. Bahwa mimpi-mimpi itu hendaknya tidak diceritakan dan tidak disampaikan kecuali kepada seorang yang berilmu atau seorang yang menasihati dan hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mimpi adalah merupakan satu bagian dari 46 bagian dari kenabian dan mimpi itu ibaratnya Seperti sesuatu yang ada di sayap seekor burung. Kapan mimpi tersebut ditakbir, maka dia akan jatuh. Ibaratnya seperti sayap seekor burung yang kapan ditakbir dan ditakwil, maka itulah yang akan terjadi. Apabila ditakbir dengan pentakbiran yang memungkinkan, yang memang memiliki kemungkinan-kemungkinan dan memiliki korelasi antara takdir tersebut dengan apa yang terlihat di dalam mimpi itu. Sebab mimpi itu terkadang membawa makna yang buruk. Sebagaimana mimpi juga terkadang membawa makna yang baik. Yang terkadang dia ditakbir dengan takbir yang baik Hal ini disebabkan karena kejadian-kejadian, kondisi-kondisi, demikian pula rumus-rumus yang terdapat di dalam mimpi tersebut memang mengandung hal itu. Sehingga memungkinkan untuk ditakdir dengan takdir takdir yang baik. Sebagaimana terkadang mimpi juga bisa ditakdir dengan sebaliknya. ditakdir dengan keburukan disebabkan karena adanya kejadian-kejadian atau adanya Eh, tanda-tanda tertentu, rumus-rumus tertentu yang dengannya kemudian mimpi tersebut dapat menimbulkan hal-hal yang buruk sehingga tidak diceritakan kecuali kepada seorang yang mengerti, seorang yang berilmu tentangnya atau seorang yang menasihati sebab apabila mimpi itu ditakbir dan dijelaskan maksudnya dia akan terjadi وفي آخر الحديث محمد فرق بين الناس وفي لفظ فرق بين الناس وهذا فيه تسلية لأهل السنة والجماعة الذين يرميهم أهل البدع والأهواء لأنهم يفرقون بين الناس والقرآن من أسمائه وأوصافه أنه الفرقان فرق الله به بين الحق والباطل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بين أهل الجنة وأهل النار بين أتباع الرسل وأعدائهم بين أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم قال الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Kemudian pada akhir hadis disebutkan di dalam hadis ini bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam farqun bainan nas. Pembeda di antara manusia. Dalam lafaz yang lain disebutkan farqa bainan nas yang memecah belah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memecah belah di antara manusia. Maka hadis ini merupakan hiburan bagi ahlu sunnah wal jamaah yang mana hal tersebut membedakan mereka dari ahlu bid'ah dari ahlu hawa ketika ahlu bid'ah dan para pengikut hawa nafsu menuduh mereka sebagai pemecah belah di antara manusia dan Al-Quranul Karim termasuk di antara nama-nama Al-Quran dan termasuk di antara sifat Al-Quran adalah Al-Furqan. Mengapa disebut Al-Furqan? Sebab dengannya Allah Azza wa Jalla membedakan antara yang hak dan yang batil. Antara wali Allah dan wali syaitan. Antara penghuni surga dan penghuni neraka. Antara pengikut para rasul dan musuh-musuh rasul. Antara mereka yang akan menjadi penghuni surga dan siapapun yang menjadi penghuni al-jahim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tabarakal ladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira bahwa begitu banyak keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan al-furqan yaitu al-Qur'an kepada hambanya agar kemudian menjadi peringatan kepada seluruh alam فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين التوحيد والشرك وبين الحق والباطل وأمر بالحب في الله والبغض في الله حيث قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وأمر بموالاة المؤمنين المتقين ومعاداة أصحاب الجحيم ولذلك فإذا فرق العالم وطالب العلم بين الحق والباطل وأهل الحق والباطل فلم يكن من دعاة الفرقة المذمومة كما يقال وإنما الفرقة المذمومة الذي يأتي ويفرق بين أهل الحق بين المتبعين لطريق السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين وأما من تميز عن أهل الشرك وعن أهل البدع والضلال إحرازا لدينه ومن معه فإن هذا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث وأمثاله Maka demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memisah antara tauhid dan syirik dan telah membedakan antara yang hak dan yang batil dan beliau memerintahkan untuk senantiasa mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awtaqur iman." Bagi keimanan yang paling kokoh adalah mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah. Sebagaimana beliau juga memerintahkan untuk bersikap loyal kepada kaum mukminin hamba-hamba Allah yang bertakwa dan bersikap antipati terhadap orang-orang yang ditetapkan sebagai penghuni neraka jahannam. Oleh kerana itu, apabila seorang alim atau seorang penuntut ilmu dia membedakan antara yang hak dan yang batil maka tidak dikatakan bahwa dia termasuk orang yang mengajak kepada perpecahan yaitu perpecahan yang tercela adapun perpecahan yang tercela adalah ketika seseorang memecah belah antara orang-orang yang berjalan di atas kebenaran orang-orang yang berjalan di atas jalan as-salafus salih Ridwanullahi alaih ajma'in Adapun jika seseorang Dia Memisahkan dirinya Dan membedakan dirinya Dari orang yang melakukan perbuatan syirik Perbuatan bid'ah Kesesatan Dengan tujuan untuk menjaga dan memelihara agamanya Dan orang-orang yang bersamanya Maka dia pada hakikatnya Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini dan yang semisalnya. Oke, Pak. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Sufyan 'an al-A'mash, an Ibrahim 'an Hammad, 'an Hudzaifah qala, dari Hudzaifah bahwa beliau berkata, "Ya ma'syar al-qurra, استقيموا وقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wahai sekalian para qurra para penuntut ilmu orang-orang yang berilmu istiqamahlah kalian apabila kalian istiqamah maka niscaya kalian telah berlalu berjalan ke depan dan mendahului yang lain. Namun apabila kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, maka sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الصحابة بالفتن يخاطب فيه القراء والقراء في لسان السلف الصالح المراد بهم العلماء والفقهاء فيقول مخاطبا لهم يا معشر القراء استقيموا أي استقيموا على الدين على الكتاب والسنة من خلال الاعتصام بهما والعمل بمقتضاهما لا سيما في أزمنة الفتن وفي زمن الغربة فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد عند أن يتفرق الناس وتظهر الأهواء والآراء فالحاجة إلى الاستقامة تكون حينئذ أشد Asar ini yang diriwayatkan dari Hudzaifah dan beliau adalah yang menyimpan rahasia yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah sahabat yang paling mengerti tentang perkara fitnah-fitnah. Di mana beliau menyampaikan nasihatnya kepada para al-qurra. Dan yang dimaksud al-qurra di ungkapan para ulama as-salaf mereka adalah orang-orang yang berilmu, para ulama dan para ahli fikih. Di mana beliau menyampaikan kepada mereka, wahai sekalian para ulama, istiqomahlah kalian, yaitu istiqomah di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, di atas kitab Allah dan sunnah dengan cara berpegang teguh kepada keduanya dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi yang terkandung di dalam keduanya terlebih lagi di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan zaman yang penuh dengan keterasingan Islam maka kebutuhan kita untuk berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala itu lebih diperlukan lagi lebih kuat lagi di saat manusia berpecah belah ketika bermunculan hawa nafsu dan bermunculan pandangan-pandangan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dalam kondisi seperti itulah komitmen kita kepada Al-Quran dan Sunnah itu harus lebih kuat. وفي هذا الأثر أن حذيفة رضي الله عنه دعا القراء إلى الاستقامة وذكرهم بنعمة الله عز وجل عليهم التي تستوجب أن يستقيموا على الدين لأنهم بما معهم من علم الكتاب والسنة قد سبقوا غيرهم سبقا بعيدا سبقوا إلى طاعة الله سبقوا إلى العلم عرفوا الحق وعرفوا الباطل واستناروا بنور الإيمان فلذلك كانت المطالبة لهم أشد ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى العلم إن لم ينفعك ضرك Maka di dalam asar ini menerangkan bahawa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengajak para qurra yang telah diterangkan tadi qurra adalah para ulama dan para ahli fikih untuk istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengingatkan mereka akan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang mengharuskan mereka untuk senantiasa komitmen dan istiqamah di atas agama ini. Sebab mereka bersama dengan apa yang ada pada diri mereka, pengetahuan mereka, terhadap kitab Allah dan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka telah melampaui yang lain dengan pelampauan yang jauh mereka lebih dahulu dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka telah melampaui yang lain dalam hal ilmu dan mereka juga telah mengenal apa itu kebenaran dan apa pula yang dimaksud dengan kebatilan dan mereka bercahaya dengan cahaya iman. Oleh karena itu, tuntutan kepada mereka untuk istiqamah itu lebih kuat. Oleh karena itu, berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, "Al-'ilmu illam yanfa'ka darrah." Ilmu itu apabila tidak memberi manfaat kepadamu, maka dia akan mengubaratkanmu. ثم حذر حذيفة رضي الله عنه هؤلاء القراء الفقهاء العلماء إن أخذوا يمينا وشمالا وهذا كناية عن الإحداث في دين الله والابتداع في دين الله وتنكب الصراط المستقيم فقد ظل فقد ظلوا ضلالا بعيدا وذلك لأن العالم مؤاخذته أعظم من مؤاخذة الجاهل لأنه يقتدى به وينظر إليه ويتبع في الخير والشر ولذلك قيل زلة العالم زلة العالم وقالوا زلة العالم مضروب لها الطبل أي أنها تشتهر وتنتشر ويتبع عليها من قبل كثير من الناس Kemudian Wadhaifah radhiyallahu ta'ala anhu memberi peringatan terhadap para qurra ini, para ulama ini, para ahli fiqh ini. Apabila mereka mengambil jalan yang menyimpang baik ke kanan ataukah ke kiri dan ini adalah merupakan ungkapan yang dimaksud oleh beliau adalah mengada-ada di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan melakukan bid'ah di dalam agama Allah yang menyebabkan dia berpaling dari as-sirat al-mustaqim maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh yang demikian itu disebabkan karena seorang alim ketika dia keliru maka hukuman atau akibat dari kekeliruan seorang alim itu lebih berat daripada kekeliruan seorang yang jahil sebab orang yang berilmu itu dijadikan sebagai panutan orang lain orang-orang memandangnya dan dia diikuti dalam setiap apa yang dilakukan baik dalam kebaikan atau dalam keburukan. Oleh karena itu telah disebutkan oleh sebahagian zallatul alim, zallatul alim. keterbelinciran seorang alim dapat menyebabkan terbelincirnya sekian banyak manusia. Dan mereka juga mengatakan zallatul alim madrubun madrubun lahum qabl. bahawa ketergelinciran seorang berilmu itu akan di dipukulkan padanya al-qabl genderang maksudnya ketergelinciran seorang alim itu akan menjadi tersebar menjadi populer menjadi viral sehingga sekian banyak manusia akan mengikutinya apabila dia terjatuh ke dalam kekeliruan maka banyak pula orang-orang yang mengikutinya dan terjatuh di dalam keburukan tersebut. وقد تعود النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع ومن الضلال بعد الهدى وضرب الله في القرآن الكريم لمن ضل من أهل العلم أسوأ الأمثلة وأخسها فشبهه الله عز وجل بالحمار وبالكلب كما في سورة الجمعة وفي سورة الأعراف وكذلك أيضا قال سفيان بن عيينة من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود لأنهم عرفوا الحق وخالفوه ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى لأنهم عبدوا الله على جهل ولذلك من أعظم ما تبتلى به الأمة المنافق عليم اللسان وهكذا أيضا أعداء الإسلام اليوم يلمعون رؤوس أهل البدع ويقدمونهم للناس في وسائل الإعلام على أنهم أهل التوسط وأهل الاعتدال وأنهم هم أهل العلم والفقه كل ذلك لفتنة الناس بهم وصرف الناس عن الاعتصام بالكتاب والسنة لهؤلاء المنحرفين الزائغين Oleh karena itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari kesesatan setelah mendapat hidayah dan Allah Azza wajalla menyebutkan perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang penyimpangan dan kesesatan dari orang yang berilmu dengan perumpamaan yang paling jelek, yang paling buruk dan paling rendah di mana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan mereka seperti keledai dan juga seperti anjing. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah dan surah Al-A'raf. Demikian pula yang disebutkan oleh Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Barang siapa yang tersesat dari para ulama kita, maka pada mereka terdapat penyerupaan dengan kaum Yahudi. Sebab dia mengetahui kebenaran, namun dia menyelisihi kebenaran tersebut. Dan barang siapa yang tersesat dari para ahli ibadah dari kalangan umat ini maka badannya terdapat penyerupaan dengan kaum nasar disebabkan karena mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas kejahilan oleh karena itu termasuk di antara yang paling dikhawatirkan yang menimpa umat ini adalah munculnya seorang munafik yang pandai berbicara, yang pandai beretorik, beretorika, maka demikian pula musuh-musuh Islam pada hari ini mereka berupaya untuk mengangkat tokoh-tokoh dari kalangan ahli bid'ah dan mereka selalu mengunggulkan mereka dan mengangkat langkah kedudukan mereka di hadapan manusia melalui media-media sosial, media-media informasi dan menyebutkan bahawa mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersikap insaf, bersikap adil. Mereka lah orang-orang yang selayaknya disebut sebagai orang yang berilmu dan orang yang memahami hal ini. Tujuan mereka adalah untuk memfitnah manusia dan memalingkan manusia dari berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sini ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat al-maghrib. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.